Israëlieten, jullie moet luister naar wat die Heere sê. Die Heere sê die mensen wat in die land woon, doen verkeerd. Hulle doen niet wat hulle beloof het nie, hulle is niet lief vir die Heere nie, hulle wil niet nabij om wees nie. Hulle vervloek mekaar, hulle lieg, hulle maak ander mensen dood, hulle steel, hulle slaap bij ander manse vrouwen, hulle hou aan om mensen te vermoor. Daarom is dit so droog in die land. Almal wat in die land woon, kry zwaar die dieren en die voels vrek, ook die vissen en die sedert. Die Heere sê, priester, ik praat met jou. Jou mensen sê dit is je wat verkeerd doen, nie iemand anders nie. Je zal vandaag sterf, en die profeet zal saam met jou sterf. Ek sal jou maal ook doodmaak. My volk sterf omdat hulle nie na by my wil wees nie. Priester, dit was niet voor jou belangrijk om na by my te wees nie. Daarom is dit niet voor mij belangrijk dat je mijn priester is niet. Je wil niet doen wat je God wil in nie, daarom wil ik niet je ziens met priesters wees nie. Die priesters het baie geword, en hulle doen baie sonde teen my. Hulle denk hulle is baie belangrijk, maar ik zal hulle verneder. Priesters, julle is blij wanneer mijn volk baie sonde doen, want dan breng die mensen baie sonde offers, en dan kan julle daarvan eet. Dit zal met die priesters gaan soos met die volk. Ik zal elkeen straf wat verkeerde dingen doen. Hulle sal eet, maar hulle sal honger bly. Hulle sal by baie vroue slaap, maar hulle sal nie kinders kry nie. Hoekom? Want hulle het opgehou om die Here te dien. Die priesters wil niks anders doen nie. Hulle wil net by baie vroue slaap en baie wijn drink. My volk het ook lief geword vir wijn. Daarom vraag hulle vir een stuk hout wat hulle moet doen. Hulle denk hulle kierie sal vir hulle sê wat hulle wil weet. Hulle doen dit omdat hulle graag ander goede wil dien, hulle is ontrouw aan die Heere. My volk offer op die bergen en op die jewels, hulle offer onder die groot bome, van die bome het baie skadewee. Daarom slaap jelle dochters en skoondochters bij andermans, maar ik zal hulle nie straf nie, want hulle man slaap by die tempel prostitiete en hulle offer saam met die tempel prostitiete. Een volk wat nie sy verstand gebruik nie, sal sterf. Mensen van Israël, jelle wil graag omdruil wees maar jylle moet nie die mense van Jeda verkeerd luis, zodat hulle ook ontrouw word nie. Jylle moet nie in die stad Gilgal of in die sonnestad bid Elgan offer nie. Jylle moet nie sê, so seker soos die Heere lewe, wanneer jylle dinge beloof nie. Ja, die mensen van Israël is net zo so hardkoppig soos koeie wat niet wil luister na hulle eienaars nie. Hulle wil nie luister na die Heere nie, daarom zal die Heere hulle nie oppas soos een mens skape in die veld oppas nie. Die mensen van Ephraim hou van afgoede. Hulle moet dit los, wanneer hulle klaar wijn gedrink het, dan gaan slaap hulle by die prostitute. Hulle leiers hou daarvan om slechte dinge te doen. Wanneer die stormwind hulle wegwaai, dan zal hulle offers niet helpen. Nie.